Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մայիսի 30-ն է, տարվա 150-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1431 թվականի այսօրը Ռուանում Ժանադարկին մահապատժի ենթարկեցին այրելով խարույկի վրա։ 1631-ի այսօրը լույս է տեսնում ֆրանսիական La Gazette թերթը։ Այն ֆրանսիական առաջին թերթն է, համարվում է ժամանակակից չափանիշներին համապատասխանող առաջին եվրոպական թերթը։ Առաջին 7 համարը լույս տեսան առանց համարակալման, իսկ նրանցում հրատարակված նորությունները լուսաբանում էին այլ երկրների նորությունները։ 1926 թվականին La Gazette-ի առաջին հրատարակչության պատվին 10 լրագրողների եւ ֆրանսիական գրականության գրաքննադատներին տրվեց Ռենոդոյի անվան մրցանակ։ 1927 թվականի մայիսի 30-ին Միացյալ Նահանգներում հիմնվեց Հաճնի հայրենակցական ընդհանուր միությունը։ Այն միավորել է տարբեր երկրներում ապաստանած հաճնցիների ստեղծած հայրենակցական միությունները։ Կենտրոնը Չիկագոն էր։ 1928 թվականից Մարսելում հրատարակվող Հաճն ամսագիրը ճանաչվել է Հաճնի հայրենակցական ընդհանուր միության պաշտոնաթերթը։ 1933-ին միության կենտրոնը տեղափոխվել է Լոս Անջելես, ապա Բուենոս Այրես։ 1925 թվականի ներգաղթի ժամանակ եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո մեծ թվով հաջենցիներ ներգաղթել են Հայաստան։ Հաջինի հայրենակցական ընդհանուր միության խնդրանքով 1958 թվականին Հայաստանում հիմնվել է նոր հաջն քաղաքատի պավանը։ 1972 թվականի միության նախաձեռնությամբ նոր հաճնում կանգնեցվել է հաճնի հերոսամարտի նվիրված հուշարձան։ Միությունը մասնաճյուղեր ունի Հյուսիսային եւ Հարավային Ամերիկայի, Եվրոպայի եւ Ասիայի մի շարք քաղաքներում։ 1953 թվականի այս օրը խորթային կառավարությունը անտեսելով հայկական հարցը Թուրքիայի կառավարությանը հայտնեց, որ հանուն բարիդերացիական հարաբերությունների պահպանման եւ խաղաղության ու անվտանգության ամրապնդման Հայաստանի եւ Վրաստանի կառավարությունները հնարավոր գտան հրաժարվել Թուրքիայի նկատմամբ ունեցած իրենց տարածքային պահանջներից։ 1990 թվականի մայիսի 30-ին տեղի ունեցան Հայաստանի ազգային ժողովի երկրորդ գումարման ընտրությունները։ 1999-ի մայիսի 30-ին Մինսկի Նեմիգ մետրոյի կայարանի մոտ տեղի ունեցած հրմշտոցի արդյունքում մահացավ 53 մարդ։ Մոտավորապես 150 հոգի ստացան մարմնական վնասվածքներ։ Այսօրը ծնվել են 1896 թվականին ամերիկացի կինոռեժիսոր, սցենարիստ եւ պրոդյուսեր Հովարդ Հոքսը, 1908 թվականին հայազգի խորհրդային պատմաբան Աբգար Հովանիսյանը 1912 թվականին թատրոնի եւ կինոյի բրիտանացի դերասան Օսկարի դափնեկիր Հյու Գրիֆիթը 1913-ի մայիսի 30-ին է ծնվել հայ գեղանկարիչ գրաֆիկ մանկավար Արաբեկ Հարյանը 1934-ի մայիսի 30-ին է ծնվել խորթային դիեզերագնաց Ալեքսեյ Լեոնովը։ Նա պատմության մեջ բաց դիեզերք դուրս եկած առաջին մարդն է։ 1937-ի այսօրն է ծնվել խորթային եւ ռուսական թատրոնի եւ կինոյի դերասան, խորթային ռուսաստանի ժողովրդական արտիստ Ալեքսանդր Դեմյանենկոն։ Դեմյանենկոյի կերտած ամենահայտնի եւ հաջողված կերպարներից է համարվում բարի ու ազնիվ Շուրիկի կերպարը, որով նա հայտնի դարձավ խորթային հանդիսատեսին։ 1948-ի այսօրն է ծնվել հայ քաղաքական գործիչ Քրիստոնեա դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Խոսրով Հարությունյանը։ 1964 թվականին իռլանդական եւ գերմանական ցակումով անգլացի դերասան եւ երաժիշտ Մարկ Շեփարդը 1975-ին ամերիկացի երգիչ-երգահան, рэփեր եւ երաժշտական պրոդյուսեր Սիլո Գրինը 1980 թվականին անգլացի ֆուտբոլիստ Լիվերպուլ ակումբի ավակ Սթիվեն Ջերարդը Այսօրը տոնում են Խորվաթիայում այսօր անկախության օրն է, Իսպանիայում կանարյան կղզիների օրը։ Կաթոլիկ եկեղեցում այսօր Սուրբ Ժաննադարքի օրն է։ այսօր մայիսի 30-ն է, տարվա վարտի մնաց 215 օր։